min khasaisi al-ashr al-awakhir min ramadan في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله anasema mama Aisha radhiallahu anha alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam likiingia kumi hili la mwisho anawatenga wake zake na kuuisha usiku wake na kuamsha ahli zake nao wafanye ibada kama yeye كذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi kufanya ibada katika kumi la mwisho kuliko alivyokuwa akijitahidi katika kumi jingine ndugu zangu waislamu hadithi hizi mbili zinaonesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akihusisha kumi hili la mwisho kwa juhudi zaidi ya ibada na ibada mbalimbali mbali, alizokuwa akizifanya katika kumi hili la mwisho si qiyam peke yake si kusali usiku peke yake bali kusoma Qur'an kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa na nyinginezo katika sampuli za ibada alikuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi hili la mwisho sifa ya pili iliyopo katika kumi hili la mwisho ni lailatul qadr lailatul qadr inatarajiwa katika kumi hili la mwisho usiku wa cheo usiku mtukufu usiku ambao una khairati usiku ambao una barakati katika baraka hizo ni hii Qur'ani tukufu iliyoteremshwa katika Lailatul Qadr kutoka katika Lauhi al ila baiti al-Izza fi samai dunya fi Lailatul qadr Hiyo ni moja katika sifa hizo za kumi hili la mwisho. Lakini sifa ya tatu ni kwamba usiku huu mtukufu ni pia ni usiku wa makadirio makadirio ya mwaka ya Allah subhanahu wa ta'ala anayapangilia katika usiku huu wa Lailatul Qadr makadirio ya mwaka mzima yatakayotokea katika mwaka mzima ya kheri ya shari ajal arzaq Allah subhanahu wa ta'ala anayapangilia katika katika siku hiyo usiku huo wa Lailatul Qadr ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim katika usiku huo hupambanuliwa kila jambo lenye hikma Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria mambo ya mwaka mzima ama mambo yameshakadiriwa kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajaumba mbingu na ardhi tayari amekadiria kila kitu في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه واله وسلم ان الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria makadirio ya viumbe vyake kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka hamsini alfu na arshi yake ilikuwa juu ya maji kwa hiyo hayo ni makadirio am lakini makadirio ya kila mwaka inakuwa ni katika lailatul qadr yatakayotokea kwa mwaka mzima pia sifa ya tatu ya lailatul qadr ni kwamba usiku huu ni usiku bora usiku huo wa lailatul qadr ni usiku bora anayefanya amali katika usiku huo ni kama aliyefanya amal miezi alfu moja miaka takriban 83 ambayo haina lailatul qadr يقول الله سبحانه وتعالى lailatul qadri khairun min alfi shahr lailatul qadr kufanya amali katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amal miezi alfu moja ambayo haina lailatul qadr kuonesha kwamba ni usiku bora usiku mtukufu kila muislamu anatakiwa ajitahidi aiwafiki lailatul qadr na huku anafanya amali njema ndugu zangu waislamu wengi katika sisi hatuna himma na usiku huu mtukufu unapotajwa usiku huu mtukufu lailatul qadr na kwamba salaf walikuwa wakifanya jitihada na juhudi kubwa za kutafuta lailatul qadr sisi juhudi zetu zimeisha mwanzo mwanzo wa ramadhani tunakuwa na juhudi kubwa za kufanya ibada misikiti inajaa ikifika katikati ya Ramadhani tayari waislamu wengi wamebweteka tayari waislamu wengi wameshaingia uvivu wakati kumi hili la mwisho ndilo ambalo linatakiwa lifanyiwe juhudi zaidi kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr lakini himma zetu ndugu zangu waislamu imani zetu ziko chini sana imani zetu ziko chini sana illa marhamallah tunatakiwa juhudi zetu tizizidishe ikiwa mtume sala sallam alizidisha juhudi zake ghufira lahu ma taqaddama min dhambi wa ma taakhar alizidisha juhudi zake katika kumi hili la mwisho sisi ni aula zaidi kuzidisha juhudi zetu tusichoke tusichoke tusiingie uvivu ndugu zangu ni usiku kumi peke yake fakat mwezi mmoja peke yake ni mdogo je siku kumi ni ndogo zaidi ndugu zangu waislamu tunatakiwa tujitahidi zaidi kwa ajili ya madhambi yetu yafutwe ili Allah subhanahu wa ta'ala akubali saumu zetu akubali dua zetu atufutie madhambi yetu alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على الصادق الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ndugu zangu waislamu lailatul qadr inatarajiwa zaidi katika siku za witri za kumi hili la mwisho kuamkia 21 na kuamkia 23 na kuamkia 25 na kuamkia 27 na kuamkia 29 siku hizi ndizo zinazotarajiwa zaidi lailatul qadr siku hizi za autar na maulama wanasema lailatul qadr inagura gura si kila mwaka inakuwa ni 27 si kila mwaka inakuwa ni 21 sio kila mwaka lailatul qadr inagura gura lakini hakuna anayejua kwamba mwaka huu ni 27 au 21 au 23 au ngapi hakuna anayejua idhan la kufanya ni kujitahidi siku hizi zote kufanya ibada za usiku Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anawasifu waja wake wema wanaofanya ibada za usiku daima daiman wanafanya ibada za usiku katika suratu sajda يقول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun mbavu zao zinakaa mbali na vitanda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wanamwabudu Mola wao hali ya kuogopa adhabu zake na hali ya kutarajia rehema yake wa mimma razaqnahum yunfiqun katika tuliyowapa wanavitoa baadhi ya tulivyowapa wanavitoa fi sabilillah kisha Allah anasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun hakuna nafsi yoyote inayojua jaza na thawabu na malipo watakayofichiwa watu hao fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun hakuna nafsi yoyote hakuna mtu yoyote anajua jaza na malipo watakayofichiwa watu hao kwa sababu ya malipo ya hizo amali walizokuwa wakizifanya usiku في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت عبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت wala khatara ala qalbi bashar Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi hadha alhadithi alilahi nimewaandalia waja wangu wema mambo ambayo hakuna jicho liyoyaona wala hakuna sikio lililosikia wala hayajapita katika mawazo ya mtu yoyote starehe hizi walizoandaliwa watu hao hakuna jicho lililoona wala sikio lililosikia wala halijapita katika mawazo ya mtu yoyote starehe hizo walizoandaliwa watu hao wanaofanya ibada za usiku thumma qala abu hurairah radhiyallahu anhu iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun abu al-fida isma'il ibn kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya anasema lamma akhfau a'malahum akhfa Allahu lahum min athawab jazaan wifaqa fa innal jazaa min jinsi al-amal Abul Fida anasema kwa vile walificha amali zao wakawa wanafanya ibada zao usiku Allah nao atawafichia malipo yao jazaan wifaqa malipo yanayofanana na zile amali zao walizokuwa wakizificha usiku jazaan wifaqa fa innal jazaa min jinsi al malipo yako katika jinsi ya amali hiyo walioifanya wanaofanya ibada usiku daiman ndugu zangu waislamu hii inahitaji tuziongoze nafsi zetu hii inahitaji jihadi ya nafsi kila mmoja wetu aifanyie jihadi nafsi yake na kufanya ibada za usiku daiman wala si mwezi wa ramadhani peke yake wala si kumi la mwisho peke yake inatakiwa jihadun nafsi kila mmoja katika sisi aifanyie jihadi nafsi yake ailazimishe nafsi yake aiongoze nafsi yake aimiliki nafsi yake vinginevyo nafsi inapenda starehe ndugu zangu waislamu nafsi inapenda starehe haipendi takwa haipendi ibada lazima tuzilazimishe nafsi zetu الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه jua kwamba muislamu hukusanyika kwake mwezi wa ramadhani jihadi mbili za nafsi yake jihadun binnahari ala siyam wa jihadun billayli ala alqiyam jihadi moja ni ya mchana ya kufunga na jihadi ya pili ni ya kufanya ibada za usiku jihadun binnahari ala siyam wa jihadun billayli ala alqiyam ثم قال رحمه الله فمن جمع بين الجهادين ووفى حقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب man jamaa baina aljihadain mwenye kukusanya baina ya jihadi hizo mbili jihadi ya kufunga mchana na jihadi ya kufanya ibada za usiku wawafa bihuquqihima akatekeleza haki zao wasabara alaihima akasubiri juu ya jihadi hizo mbili ufia ajruhu bighairi hisab malipo yake atakamilishiwa bila kuhisabiwa inahitaji jihadu nafs ndugu zangu waislamu wapo katika sisi ambao hata salatu tarawih ya saa tatu hajaiswali wapo katika sisi nasema hatujachelewa hatujachelewa siku hizi kumi zipo ndiyo bora wachana uvivu wachana na uvivu wako wachana na nafsi yako inayokuongoza wachana nayo iongoze nafsi yako ufanye ibada za usiku bado wakati upo ndugu zangu waislamu tutakuja kujutia nyakati hizi naam tuchukueni fursa ya uhai wetu fursa ya afya zetu tufanyeni ibada za usiku tusifanye uvivu mbona wenzetu wanafanya ukifikiria hivyo kwa nini hatuna ghera kwa nini hatuna ghera na ibada ukifikiria mbona wenzako wanafanya ibada hizo we unakuwa vipi mbona wenzako wanafanya ibada za usiku mbona wewe hufanyi wawe nani wawe nani usimwabudu Allah usiku kwa hiyo kila mmoja katika sisi anaweza ana uwezo wa kusimama usiku na kufanya ibada za usiku hakuna hoja ya joto wewe uko kwa Allah unamwabudu Allah unasikia joto unashindwa una kumwabudu Allah kwa joto wewe ndugu zangu waislamu nani kakupa afya hiyo ya kusikia joto nani aliyokupa afya hiyo kama si Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kumshukuru kwa afya yako akakuzidishia wewe unaikufuru afya yako wa idh'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid Allah amekosha kutangazieni kwamba mkinishukuru nitakuzidishieni mkinikufuru adhabu yangu ni kali ndugu zangu waislamu tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala tujibidishe tujitahidi tusimame ibada za usiku tusifanye uvivu tuielekeze nafsi yetu iongoze kila mmoja aiongoze nafsi yake aishinde nafsi yake amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa nyingine za kumi hili la mwisho ni i'tikaf i'tikaf i'tikaf luzumul masjid litafarrugh li ta'ati Allah ni muislamu kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kupata nafasi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuondokana na vishawishi vya dunia kukaa msikitini siku kumi zilizobaki usiku na mchana mtu yuko msikitini anasoma Qur'ani adhkari kadha huwezi usiku mzima baadhi kama saa matatu pia unashindwa ndugu zangu waislamu masaa matatu kwa msikitini ukamwabudu pia tunashindwa ibada ya i'tikaf aliyoifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-i'tikaf sunna min as-sunan thabita ni katika sunna zilizothubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha ibada hii ya i'tikaf ni katika ibada mahjura يقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد msiwaingilie wanawake na huku nyinyi mmekaa itikafu katika misikiti ni jambo ambalo linatengua na kubatilisha itikafu kuwaingilia wanawake kwa hiyo ndugu zangu waislamu ni sunna ambayo wengi tumeiwacha sunna ya kukaa itikafu fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتكف في العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه بعده Mama Aisha anasimulia na kusema alikuwa Mtume sallam akikaa itikafu katika kumi la mwisho mpaka Allah alipomfisha kisha wakakaa itikafu waka, wake zake baada yake baada ya kufariki mtume wake zake wakawa wanakaa itikafu katika msikiti wake wa Madina اذا الاعتكاف سنه ni sunna ndugu zangu waislamu tutekelezeni sunna sunna ndiyo uislamu as-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna wala ولا ahaduhuma illa bil-akhar kama qala al-barbahari rahimahullahu ta'ala allahumma آت نفوسنا taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام وصل اللهم سلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين